Bangi etorriak entzule gure garko kultura eta Gaur, aste bukaera honi begira jarriko gara, bat eta bat gara gu izeneko ikuskizuna. Ikusia izan baitzen alde batetik azkainen eta bestetik igandean ziburun ere hogei urteko lankidetza eta laguntasuna ospatzeko sedez, eh, Xabi Solano eta Jon Garmendiak ikusgarri berezi bat eh, zuten atondu, eta oraingo ikusgarri honen azken emanaldiak eskenial izan zituzen asteburu honetan. Bamarga fogestie bertan izan da, eta azken setasunak ere bilduko ditugu, baina baita ere, donosti aldera begira jarriko gara, donostian, ba, urtarriaren ogoita biuntan, Victoria Eugenia Antzokian, galakan talaren eskutik, disiplinan itzeko eki ikuskizun berria eskenia izanen da. Gonbidatu zinguraturik proposatuko dutenaren berri jasoko dugu garko kulturratalean. Baungi torri guztiak. Ba, gure gaurko tala irekiz, eh, gaur bat eta bat garagu izeneko ikuskizuna, izango dugu izpide. Hogei urteko lankidetza eta laguntasuna ospatzeko sedez, eh, Xabi Solano eta Jon Garmendiak, lan berezi bat eh, baitute atondu, bat eta bat garagu e, lelopean, eta hala lau e, data eskenial izan dituzte. Asteburu honetan azkena izan da ziburun, maitenia ustatuan nahi zen eta musika eta olerkia nazten dituen ikuskizunak ba, bi lagunen arteko harremana hildotza hartuz eta maitasuna ardatz hartuta ere ba, emanaldi bereziak eh, ditu esken. Marga fugeztie, azken kontzertu ikusgarri hontan izan da eta Jon Garmendiarekin mintzatu da. Kultur alea. Ebagoaz bideiatzea, guretzat importantea gian lekoa edo... Bat eta bat garago azkenean da zuen laguntasuna ospatzeko aitzaki bat edo ikus bat zer da? <laughs> bueno, nik uste dut eh, aitzaki badala, ze azkenean hasi ginen larrezoron gure motivazio pertsonalak hortze edo emozioak gure abestiren bat eh, han egina da eta hango lagunekin eh, partekatua eta amaitzen dugu ziburun justuki ba bueno ni bizi naizen ingurunea delako ni eskuzabalik hartu nauen herritargoaren artean delako zendani ez naiz hemen sortua, baina badira ama bi urte hemen bizi naizela eta eta ni bezala beste asko bezala, ba, bueno, hartua izan naiz eta eta jendarteratua eta gaina esku zabalik hartu naute eta bueno, ba, zen bukatzeko toki importante bat, beraz horregatik ere da, ba, xabita biok e, gaur amaitzen dugu hemen eta bueno, egin ditugun bidea hortan e, eh, bueno, ba, badaude gure emotibidade edo gauza pertsonalak eta hori nahi genuen ba, gure ospakizuna da. Izan zen garai non etxerakoan lobelako argia bizturik otezen eukan ikusteko zure etxea itzinetik pasatzen nintzen. Zure lehiopeti behiratzen zintudan. Maite minduaren momentuko desirazen. Argia ikustean, oe gainean imaginatzen zintudan. Etzan da. Sabaiti garagoko hortzimugari begira. Han, nirekin elkartzeko desioz bazen den Baina argirik ez bazen, lo irudikatzen zintudan, ametxetan. Amodio estena erromantikoetan, eta estena bakoitzean, ni. Izan zen garai bat, non festan ateratzen nintzen zu ikusteko. Intentzio hori neukan zu ikustea ogoi urteko ebilbide bat azkenean, horren bilduma bat da, konzertu hori? Bai, nik uste guztuki hori xe dala, bai, ez dakite eh, bilduma bat da, azki, bo, nien ez ezaguna pertsona horren zabalantzat, ezabala xabi bai, berak defendatu ditula, ditulako elkarrekin egin dituguna besti horiek, bai, hasi ginen ezakite eh, taldean eta gaur egun gaudez nebeltzan biok, eta pixka bat, ba, bueno, ba, ba, ba, jendarteratzeko bide bat izan da, ba, hogei urte horiek eman dutena, eta orduan, ba, bueno, egiten dugu lotura bat, e, bai egon tokiak, e, musikarekin e, egin ditugun abestiak, eta batez ere, ba, bueno, ba, ba, ba, e, ba, kontatzen ditugun ipuin, poema edo testu horiekin, eta bestiekin ba, egiten dugu gure ibilbide hori ze izan den. Puede ver cómo se levanta la gente. Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Zabik uh, eh, ditu zure hitzako bekien musikatzen? Zagetik berekin lanean ari ziraula hor? Mm, egiazki ni sentitzen naiz, bere beak abesten du nik nire hitzak eh, nik antaduta baino gehiago ikusten dut bera, eta hola da, eta hola bihurtu zaite, ez dakit, asera aseratik gala sentitu nun, eta gaur, rogi urte beran dago, hola ikusten dut. Nik idatzitako zerbait berak musika ara eramaten duenean, nik ikusten naiz hortan, ez hori da importantea. Sekuentzia bat da maitasuna, arriskua hartzean Ausardia agertzean, aitormenak amodioa azaltzen du. Aurreneko agurrean, adio, amorosarekin ateratzeko aleginean, aurrera, aitzinea. Aldentzeko aldiz, atzeratzeko, amaitzeko, agur. A, eta hirua miragarri, ezinbesteko. Asko maite zaitut, aski maite zaitut, aske maite zaitu. Eta bagoaz bidea jatzea, guretzat importanteak dian lekuak edo... Xabile musika horren egia eramaten zaituzte. Ah, sortzeko gai... Pauli, espera. Aske egiten hauen bidean aurrera noa aurrera goaz Eta elmuga gertu dagoz aske egiten hauen bidean aurrera noa, aurrera goaz, eta almugak hartu dago, bihartu dago. bizina izen gaur deserrian Esan dezauket nire neurrian bizina Euskal Herrian, Euskal Herrian Posta zaharra gutu bat dauka Iusiko goiari haupa eta haupa Sentitu gure bihotzen taupa dobi Aske egiten hauen bidean Aurrera noa aurrera goaz Eta elmuka gertu dago aske egiten dauen bidean aurrera noa, aurrera goaz, eta elmuga gertu dago. maitasuna zela, azkenan ikusgahi horren hildoa, zerretik eh, hori jan duzu? Ha, nik uste eh, bizitza maitasuna dela, hau da, eh, edazar gauza egiten duguna maitasuna da. E, guk bat eta bat gara gu deitu diogu, ze bat naizni bat zarazu, eta biok egiten dugu gu hori. Herritargoa hori da, jendartea, kalea, Eh, harremanak, lagunak, e, maitasuna hor dago beti presente. Maitasuna da egunero borrokatu behar den ere mu bat. E, ez du balio atzo maite zintudan eta gaurrez, ez. dakit, egunero maitatu behar da, maitasun horrek eramaten gaitu gauza desberdinak egitera. Elkarrekin egotera, edo elkarrekin gauza pentsatu eta eta eta koabitazio horta ez dakit etorkizun bat marraztera eta hori maitasuna nik dena dela. Naiz da pisu gehiago ematen duen duela gorrotoak eta gauza txarrek, baina maitasuna gorrotoa ere maitatzeko manera bada. Ez maitazu berriro ongi etorrira, zuzara nire poz guztien onditzurria. Ez maitazu berriro ongi etorrira, geldizeko natorretan. Arda nabatea, eh? berriro ongi etorria gelditzeko Intimoa da, e, bizizte esena gainean, autu batzen hori? Ba, intimoa da. Eh, jendetza dauki dugu, ikusle bezala, eta gure gure festak ospakizun ontara etorri da, baina gure gauza kontatzen ditugu eta bai da pixka xabitani bio gaude horrez, ez, lehen aldia da biok egiten dugula zerbait, beti egin dugu taldean edo sinisten dugun eremu hortan, ez? Eta lehen aldia da biok bagarrik e, eh, egiten dugula justuki, ba, bueno, esan dugu hau guretzat da eta guretik jendearentzat. Zergaterako da hortik azkenean, hor segituko du azkenaz da gaur edo? Bueno, azirean aurkeztu genuen eta eta esan genuen, bueno, gero ikusiko da zer egingo dugun, orain toki askotatik ditu digute, agian aseran guk bezala ere zalantza zituzten ze izangote da hau, Ez dakit, ez dakit egingo dugun, aipatu nuen aseran agian disko bat, agian liburu bat, agian goza bat, ez dakit. Gure momentuan momentuz da abestiak egitea, Eta ez diogu behiratzen etorkizunari, baizik eta gehiago orainari, orain gaude pozik egiten dugunakin, eta ez diogu gehiago ez ikusten. Ez dakit, da, ongi pasatzen dugu, gustora gaude, jendeak ere gurekin ala pasatzen badu, aski zaigu. Zenbat dakigun predikatzen, gure burua erakusten, eta bestei zer egin behar duten esaten. Eta gu horretan zure burua ezagutu baduzu. duzu hartana zazu Kultur Alea Bakalakan eh, Taldearen eskutik, donostian urtarriaren ogoita biuntan, eh, Victoria Eugenia Antzokian izango dugunaren berri jasoko dugu orain, disiplina anitzeko eki ikuskizun berria, ikusi lizanen baita, igande untan arratseko zazpiretan nahi zuzen ere. Galakan eh, taldearekin eh, batera, dantza, musika eta kantu osatutako ikuskizun kolektibo berriunen baitan, Maia Oienart, Jeremi Garat, Beritza Kompainia, Matxin Legiza eta Sendarineko aizpak ikusi izango ditugu. Besteak, beste, ba honen inguruko argibideak ukaiterren, Galakan eh, taldeko, San eh, Michel BGO eta San Errota Bereren erranak gurera ekarriko ditu. Eta lehen lehenik San Errota Berek ikuskizun unen nondik norakoak eh, azaldu dizkigu. Nik janik le, lehen abiziko gauza da eskertzekoa guretzat behintzat eh, gure lanan konfiantza ondia maiten zigun lehen urratz batzen donostia kultura gure gana eskatuz proiektu baten proposatzea gogoa zutela orain eh, aipatu duen eh, argumentuen gandik, seguraski ere. E, beraz hori zen gurezat, aztarna eta konfiantza marka handi bat. E, beraz kontaktua horrela hasi zen lehen abizi. Eta ondutik ba, gure esku, gehienetan gu izan gira integratuak beste batzuen kontzertuetan, eta intentzioa da ere bai ba, gure buruari jogatzea, lenda bizi segura ere, eta jendeari guk badugula kapazitatea ere artistikoki gauzak kudeatzea eta proposatzea eta lan hortan uh, eh, sartu ginen eta batez ere Jean-Michel, eh, Jean-Michelek du proposamen artistiko hori eramaiten, asieratik uh, eh, bukaera arte eta hori gogoa ukanez batez ere eki, <laughs> eki zena nahi eta pixka bat ezagri izan dugu, ze gu iparaldeko gira, baina egia segunetan kokatzen ziren Euskal Herrian, erretan dugu eki aldean kokatzen girela ere bai, eta ekia lotuz eguzkiaren uh, simboloari ere bai, eki aldetik datorren eh, argia, eta beraz, uh, proposamen hori, ba, iparaldeko, do, eki aldeko, ipa, eskonegiko, ipar eki aldeko, artista desberdin eta bat ere gazte batzuekiko egiteko proposamena izan da asiratik. Bakalakan taldeko san errota bereren adirazpenak genituen hauesek eta labadaik izeneko ikuskizun honen baitan ba, zazpi kantari, gitarra jotzaile bat, hamar dantzari eta hainbat gombidatu berezi ere ikusi izango ditugu nola bait, herri kulturaren aberastasuna erakusteko sedez. Jean-Michel Begeok kontatu digunaz. Baina zen, da, da pixkat, ipagalde baten, eh, ipagalde baten edo ekialde baten eh, argazkia. Eta artistikoki, hor, eh, ikusiko dena holtzaren gainan, denetarik pixkat, uh, izanen dira um, elkartze batzuk, bakotsak uh, beste nokbaitekin kantatuko du, uh, izanen dira bikoteak, irukoteak, ezberdin nahasketa ezberdin batzukin, eta momentu batez ez bakotsa etorriko da ere, numaitan bere burua bere burua aurkezteko edo bakarrik kantu kantu batean edo kantu pare, batzutan e, artista bakosta bakotsan maitan aurkeztuko da e, edo aurkeztuko digu zer den bere bere unibertsoa edo ba, bakarrik azalduko da momentu batez e, eh, zare gainen eta gero kurutzatuko kurutzatuko gira eta eta dantza ere izanen da hor bahanean. Bara Michel BGOren adirazpen hauekin geratzen gara, eta erran bezala eki ikuskizun honen baitan, kalakan taldearekin batera, maile hoien artetaz gemikarat, beritza kompainia, matxin leriza, eta sendarineko aizpak ikusial izango ditugu besteak beste. Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izanen da itzordu, urtarriaren ogoita biuntan arratseko zazpiretan, eta sartzeak emezortzi eurotan dira. Aurretik aintzinetik eros daitezke sarrerak, hori bai, errandutenaz leku gutxi gelditzen dira. Zabil zala, leio batetik Gracias. eraikian bizirik, ez peldoiko alaba, margaita deitzen dena, beretera etxen ugoretarik aurkaz biltzen ari da! Ez peldoiko bukata, Ala bukata egera Bere teretzen atoretarik hiurdo zena umen da bere atoreta hari hiurdo zena da Bauxa izan da entzule, gaurkoak emanduen guzia. Nire aletik, besterik ez, biharakta izan ongi, aio. Go bizitzak garria botuko da etorkizuna, lokatzan doiki lokartzerako bat. Stunden